الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu tebareke ve ta'ala, salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammed alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda termin u zimskom periodu nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora En Nebevija Rahmetullahi Alehi. Kao što znate, već nekoliko emisija govorimo o poglavlju zabrana u islamu, pa smo počeli govoriti o stvarima koje se vezuju za jezik, a zabranjeno su u islamu, pa smo govorili o gibetu, govorili smo o nemimetu, govorili smo o laži. Zadnje predavanje govorili smo o laži i govorili smo na kraju predavanja o nekim situacijama koje su prisutne u našem društvu u kojima ljudi veoma često padaju u laž. Zadnji hadisi koji smo komentarisali bili su hadisi kojima Allah poslanik Ali se letu se nam na poseban način izuzeo laž U smislu posebno je naglasio da čovjek slaže da je sanjao nešto što nije sanjao. U više vjerodostojnih hadisa Allahu poslanik alejhi salatu vesselam zabranio je posebno je zabranio da čovjek slaži da je sanjao nešto što nije sanjao. Večeras počinjemo sa jednim izuzetno interesantnim, velikim hadisom koji nosi u sebi mnoge, mnoge, mnoge i propise i koristi. Hadis 1546. hadis, ovaj hadis je vjerodostojan, bilježi ga imam i Buharija, a znači ima i svoje razno razne predaje. Možda jedan od najdužih hadisa koji smo do sad komentarisali u knjizi Radu Salihin. Od Semure, radijallahu ta'ala anhu, se pri, prenosi da je pripovjedao i rekao Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, često je svoje asabe znao upitati. Da li je neko od vas usnio kakav san i tada, i, i tada bi mu neko od prisutnih ispričao ono što je Allah htio da mu ispriča. Jednog jutra rekao nam je, sinoć su mi u snu došla dvojica posjetitelja, posjetitelja mm, posjetilaca koji mi rekoši pođi pa sam pošao s njima. Naime, ovo je jedan dugi hadis, od Semur ibn Đunduba radijallahu ta'ala u kojem on prenosi da je običaj Božijeg poslanika alihi salatu wasalam bio da kada bi klanjali sabah namaz, da bi se Allah poslanik okrenuo svojima sahabima i pitao bi ima li da je neko od vas sanjao neki san, pa da mu ga Božji poslanik alihi salatu wasalam protumači. Jednog jutra Allah poslanik alihi salatu wasalam spomenuo je da je on sanjao san, u kojim su mu došla dvojica, dvije osobe, dvojica ljudi i rekli su mu da pođe sa njima. Pa nastavak hadisa se odnosi na to da je Allah poslanik ali se letu selam prošao pored različitih vrsta ljudi koji se kažnjavaju, a na kraju hadisa mu je pojašnjeno ko su te osobe koji se na taj način kažnjavaju. Pa kaže Allah poslanik, sinu od sumi u snu došla dvojica posjetilaca koji su mi rekli, pođi, pa sam pošao s njima. Došli smo do jednog čovjeka koji je bio u ležećem položaju, dok je drugi stajao iznad njega i držao veliki kamen, a potom bi pustio taj kamen tako da mu je kamen razmrskao glavu i onda se otkotrljao. Onaj što je držao kamen, svaki bud bi otišao do tog kamena da ga uzme, a kada bi se vratio glava ovog čovjeka u potpunosti, već bi bila zacijelila i postala onaka kakva je ranije bila – onda bi mu opet prišao, uradio sve isto kao što je uradio prvi puta. Onoj dvojici Meleka rekao, subhanallah, ko su ova dvojica, a oni mi rekoši, idi dalje, idi dalje. Znači, prva situacija, Allah poslanik ali se letu selam došao je do dvojice ljudi, kada je krenuo sa, sa dvojicom saputnika Meleka, došli su, do dvojice ljudi, jedan je ležao, jedan je iznad njega držao kamen. Pustio bi kamen, taj bi kamen pao čovjeku na glavu i razmrskao mu glavu, a nakon toga bi se kamen otkotrljao. Čovjek bi otišao za kamenom, dok bi se on vratio, glava čovjeka koji je bio udaren je zacijelila, pa bi on ponovo digao kamen iznad njega, pustio kamen, kamen bi mu razbio glavu i opet bi se otkotrljao glavu. Pa se Allah poslanik ali se letu selam uplašio u smislu želio je da zna ko su ti ljudi, zbog čega se tako kažnjavaju, pa je kazao subhanallah, šta je ovo, ko su ovi, zbog čega su to zaslužili, pa su mu samo meleki kazali nastavi dalje, ima još toga da ti pokažimo. <clears throat> Kaže Allah poslanik, krenuli smo i išli sve dok nismo došli do nekog čovjeka koji ležao potiljkom okrenut prema dolje dok je druga strana iznad njega, dok je drugi stajao iznad njega držeći željeznu kuku kojom bi mu zahvatio jednu stranu lica pa bi je vukući kukom kapotiljku u potpunosti raskomadao. Tako bi uradio sa njegovim nozdravama i sa okom na, na toj strani lica. Zatim bi zakačio drugu stranu njegovog lica i učinio isto ono što je učinio sa prvom sa tom stranom ne bi ni završio, a ona bi već postala zdrava i čitava, baš onaka kako je bila prije toga. Potom bi ponovo ispočetka uradio sve što je uradio prvi put. Onoj dvojici Melijeka rekao, Allah poslani, subhanallah, ko su ova dvojica, a on im rekoše, idi dalje, idi dalje. Nakon toga, nakon što smo vidjeli prvi slučaj, da je Allah poslani naišao pored dvojice ljudi, jedan je jednom razbijao kamenom glavu. Kaže, došao sam opet do druge dvojice, e, ono što sam ja mogao satiti iz hadisa, da je čovjek bio okrenut licem na zemlju. Pa je, znači, ovaj drugi iznad njega imao je neku kuku u rukama i čupao bi mu e, e obraze, potom, znači, i nozdrvu i e, oči dok i ne bi razgulio i dovukao na drugu stranu. Nakon toga bi počeo da mu tako čupa i drugu stranu, dok bi on čupao tu stranu, ova strana bi ozdravila. Pa bi onda prelazio na, na drugu stranu. Znači takav način kažnjavanja da bi čovjek kukom čupao lice, znači prvo obraze, nakon toga nozdrve, nakon toga oči, znači skroz do potiljka pa bi onda prelazio na drugu stranu, dok bi on tu drugu stranu čupao i mučio, ova prva strana bi zacijelila i tako znači naizmjenično. Pa se opet Allah poslanik ali se letu vaselam začudio, upitao je svoje, znači pratioce meleke, ko su ova dvojica? Subhanallah, zašto se tako kažnjavaju? Pa mu je opet bilo rečeno, nastavi Allahov poslanik će dalje. Kaže Allah poslanik, Pa mi oni rekoše, idi dalje, idi dalje, nastavi. Pa smo i nastavili dalje sve dok nismo došli do nečega što je nalikovalo nekoj peći. Čini mi se da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem ovdje rekao, u njoj je bila vika i galama. Pa smo u nju zavirili i ugledali potpuno gole muškarce i žene, koje je vatra pržila od ozdol. Kada god bi ih zahvatila, kada god bi ih zahvatili vatreni plamenovi, oni bi silno zapomagali. U jednom drugom rivajetu kojeg će imam e, nevevi spomenuti, spominje da, da bi njih vatra, hajde da kažemo, ozdol potjerala, a oni su se nalazili u nečemu što izgledalo, znači, poput nekog, po, poput neke peći, znači dole široko, a gore imalo uzak, uzak izlaz. Pa vatra kaže kada bi počela ispod muškaraca i žena koji su bili goli, kada bi počela pržiti, oni bi došli do vrha te peći, onda bi se vatra smanjila pa bi oni pali dole. Pa bi opet, znači, a u svemu tome neprestano bi i galamili i, hajde da kažemo, pomagali. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, kada god bi ih vatra, vatreni plamenovi zahvatili, oni bi silno zapomagali. Upita, Ko su ovi? A dvojica mojih pratilaca rekoše mi, idi dalje, idi dalje. Znači, treći, treća kategorija koju je vidio Allah poslanik gdje se kažnjava, te večeri jesu osobe koji su bile u nečemu kao u nekom šporetu, u nekoj peći koja je dole bila široka, gore imala znači neki uži otvor. Kaže Allah poslanik, pa smo pogledali, vidjeli smo dole muškarce i žene, bili su bez odjeći. Pa je ispod njih bila vatra koja ih je pržila, pa kada bi vatra znači se povećala, oni bi počeli prema izlazu, pa kada bi se umanjila vatra, oni bi se vraćali dole i tako neprestano. Pa se opet Allah poslanik u jednu ruku iznenadio, ustrašio, pa upitao svoje pratioce ko su ovi, pa su mu kazali nastavi, idi dalje, poslije ćemo ti kazati. <clears throat> Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, rekoši mi idi dalje, idi dalje. Nastavili smo dalje i stigli do jedne rijeke. Čini mi se da je rekao poslanik sallallahu ovdje, eh, alihi wasalatu wasalam, koja je bila crvena poput krvi. Znači ovaj prenosioc hadisa nije bio siguran, ali u drugom rivajetu stoji sigurno da je Allah poslanik ovdje rekao pa su došli do jedne rijeke koja je bila crvena poput krvi. U toj rijeci plivao je neki čovjek, dok je na njenoj obali stajao drugi, pred kojim je bila gomila kamenja. Onaj bi plivač plivao neko vrijeme, a potom bi prišao onome čovjeku na oboli pred kojim je bila gomila kamenja, pa bi mu on otvorio usta i u njih, baš poput zalogaja, ubacio kamin. Onaj što pliva otišao bi dalje plivati, a potom bi se nakon nekog vremena opet vratio onom čovjeku sa kamenjem koji bi mu svaki put kada bi došao opet u usta plivao. E, opet u usta, baš poput zalogaja, stavljao kamenje. On u dvojicu upita, a ko su ova dvojica? A oni mi rekoše, idi dalje, idi dalje. Četvrta situacija, Allah poslanik dolazi do rijeke sa dvojicom meleka koja bi ila crvena poput krvi. Opet dvojica ljudi, jedan je bio na obali, a jedan je bio u rijeci. Ima i predaja da je jedan bio čovjek čak na sredini rijeke pa bi taj čovjek otišao, plivao bi po toj rijeci, došao bi do tog koji je stajao na obali, pa bi mu on otvorao usta, natrpao bi u ta njegova usta kamenja i onda bi on opet otišao plivati, ponovo bi dolazio, njegova usta su ponovo bila prazna, natrpao bi ih kamenjem i tako neprestano. Pa se opet Allah poslanik iznenadio ko su, šta su, pita, a kažu mu njegovi pratitelji, samo nastavi, nastavi dalje. Kaže Allah poslanik, nakon čega smo nastavili. Došli smo do nekog čovjeka izuzetno ružnog i odvratnog izgleda. Toliko ružan da tako ružnog nikada nismo vidjeli. Pored njega je bila vatra koji raspirivao i trčao oko nje. On u dvojicu upita, ko je ovo? A oni rekoši, idi dalje, idi dalje. Znači, nakon što je vidio četiri vrste ljudi koji se kažnjavaju, kaže Allah poslanik, došli smo do čovjeka koji bio izrazito ružan, do te mjere da nije takvog čovjeka nikada vidio, kaže on je ložio neku vatru i trčao oko te vatri. Pa je Allah poslanik opet zbunjen pita, ljudi ko je ovaj, šta je ovo što vidim? Oni su mu samo rekli, isti, idi dalje, nastavim. Nakon čega smo krenuli i išli sve dok nismo došli do jedne izuzetno bujne bašti u kojoj je bilo svih vrsta cvijeća. U njoj se nalazio neki izrazito visok čovjek kojim od silne visine, koja je dopirala do nebesa, skoro da ni glavu nisam mogao vidjeti. Oko njega, su se nalazilo, e, oko njega se nalazilo toliko mnogo djeci da ih nikada do tada toliko nisam vidio. Upita ko je ovo, a ona dvojica rekoši, idi dalje, idi dalje. Znači, nakon što je pojasnio da je vidio četiri vrste kažnjavanja, da je vidio nekog izrazito ružnog čovjeka, kaže Allah poslanik, nakon toga smo došli u neke prijedjele gdje više nema kazne, došli smo u jednu baštu koja je bila bujna i bila je prepuna različitog lijepog cijeća, pa smo vidjeli čovjeka koji je bio visok, toliko visok, da se njegova glava više nije mogla vidjeti od visini. A oko njega je bilo mnogo djece do te mjeri da kaže Allah poslanik nikada toliko djece nisam vidio, pa je upitao Meleke ko je, ko je ovaj čovjek, pa su mu kazali nastavi, nastavi dalje. Kaže Allah poslanik nakon čega smo pošli dalje. Došli smo do jednog ogromnog drveta od kojeg nikad veće ni ljepše nisam vidio. U nekim verzijama se navodi da je to opet nova bašta, a u nekim se navodi da je to lijepo i veliko drvo. Ona dvojica mi rekoše, penji se na njega. Pa smo svi zajedno uspjeli se na to drvo dok ne dođe smo do grada koji je bio zazidan, koji je bio, e, koji je bio sazidan od zlatnih i srebrenih cigli. Znači, ušli su u novu baštu, popeli se na drvo, pa su došli na tom drvetu do grada koji je bio sazidan od cigla koje su bile od zlata i srebra. Došli smo do kapije tog grada i zatražili dozvol da uđemo. Kapija se otvori i mi uđosmo u grad. Sreli smo ljude čija jedna polovica tijela bila izuzetno lijepa, da takvu ljepotu nikada niste vidjeli, a druga polovica toliko ružna da takvu ružnoću nikada niste vidjeli. Ona dvojica mi rekoši, bacite, ona dvojica tada rekoše tim ljudima, bacite se u tu rijeku. A to je bila rijeka čija voda je bila bijela poput nepromješanog mlijeka. Oni se baciše u tu rijeku, a potom se vratiše k nama, a sve prethodnu, a sva prethodna ružnoća s njih je iščezla i sada su u cijelosti bili u najljepšem liku. Nakon što su došli u taj novi novu baštu, popeli se na novo drvo, došli do, do grada koji je bio izgrađen od cigla, zlata i srebra, došli su pred grad koji je bio zatvoren, pa su zatražili dozvolu, pa je otvoreno, dopušteno im je da uđu, pa kaže Allah poslanik, poslanik sreli smo ljude čija polovina je bila izuzetno lijepa, tako lijepa da takve niste nikada vidjeli lijepe, a druga polovina je bila tako ružna da takve ljude niste nikada vidjeli. Pa su meleki koji su bili sa poslanikom rekli tim ljudima skočite tu u rijeku koja je bila, a rijeka je bila izuzetno bijela kao mlijeko, pa su oni skočili kada su izišli iz te rijeke, bili su znači komplet, njihovo tijelo je bilo lijepo i savršeno. <clears throat> Tada su rekli oni Božijim poslaniku, ovo je džennetu adn. Znači mjesto gdje su došli, to je, to je džennet. A ono tamo, to je tvoje prebivalište. Rekoše mi ona dvojica nakon čega pogleda gore i ugleda dvorac koji izgledao poput bijelog oblaka. Ono tamo su tvoje odaje, rekoše mi njih dvojica. A ja zamoli, Allah vas blagoslovio, barakallahu fikum, dopustite mi da uđim, ućeš, ući ćeš u njega, ali ne sada. Odgovoriši. Reko, u ovoj noći sam vidio razna čuda. Zbilja, o čemu se radi? Sve ćemo ti pojasniti, odgovoriši mi, te nastaviši. Či znači, nakon toga, oni su poslaniku rekli da se nalazi u džennetu, pa su mu pokazali u visini na njegove odaje, pokazali smo na njegov dvorac. Poslanik je zatražio da uđe i želi da vidi kako to sve izgleda, pa su mu rekli još, još nije vrijeme da ti uđeš. To su odaje pripremljene za tebe. Pa im onda Allah poslanik vidi da je to već, hajde da kažemo, neki kraj susreta sa njima, kaže, vidio sam večeras mnogo toga, možete li mi pojasniti o čemu se radi, one četiri osobe koji se kažnjavaju i dvojica ljudi pored koji smo prošli i onda na kraj kad smo ušli u grad vidjeli smo osobe čija polovina lica je bila lijepa, a druga polovina je bila ružna, pa mu oni kažu sljedeći. Što se tiče onog prvog čovjeka kojeg si sreo, kojim kamenom razbijaju glavu, to je čovjek koji se privatio Kur'ana, a potom ga odbacio i koji bi spavao i prespavao propisane namaze. <clears throat> U drugoj verziji stoji, koji imam Nevevi je spomenuo, za ovog čovjeka kaže, to je čovjek kojim se razbija glava, to je čovjek kojim je Allah, kojeg je Allah podučio Kur'anu. Ali ga on nije učio noću, niti je postupao po njemu danu, pa će se onako s njim postupati na sudnjem danu. Znači, prva ona kategorija ljudi, kada smo spomenuli da je poslanik naišao por čovjeka, koji je držao kamen i puštao na glavu čovjeka, pa bi mu to razmrskalo glavu, pa bi kamen se otkotrljao, dok bi on došao, njegova glava bi zacijela i tako bi ga ponovo kažnjavao. Kaže Allah poslanik, odnosno njemu su meleki pojasnili da se kažnjava zbog dvije stvari. Zato što ga je Allah podučio Kur'anu, a on taj Kur'an nije učio, niti je živio po Kur'anu, a u ovom ovdje rivajetu kaže Allah poslanik, ali se letu selam i kaže on bi spavao i prespavao propisane namaze. Zbog prespavljivanja i ostavljanja namaza čovjek se kažnjava na način da jedan mu insan uzmi veliki kamen, veliku pećinu, baci na glavu pa mu razmrska glavu, kamen se otkotrlja dok on donese kamen, njegova glava ponovo zacijeli i tako ponovo radi. Pa znači dva su razloga zašto se kažnjava. Kažnjava se zbog toga što ga je Allah podučio, počastio ga Kur'anom, znao je učiti Kur'an, ali ga nije učio, nije na veće klanjao noćni namaz, nije nije nije postupao po Kur'anu i spavao je, nije klanjao redovno namaze. Pa je ovo nama velika pouka, velika poruka da čovjek treba da se druži sa Kur'anom, da uči Kur'an, da živi po Kur'anu, to je najveća naša obaveza i da pazi na najveći stup Islama, a to je namaz. Pogledajte, ovdje se čovjek kažnjava zato što je prespavu namaz, nije ustajao na namaz. Namaz. A kako tek onda će, ne daj Bože, biti kažnjavan onaj koji svjesno ostavlja u namaz, gledao utakmice, filmove, serije i tako dalje. Pa nastavljaju meleki i kažu, onaj drugi čovjek na kojeg si naišao, kojim vilicu zajedno sa nozdrvom i okom trgaju i vuku prema potiljku, to je čovjek koji rano ujutro izađe iz svoje kuće, te osmisli i proširi laž koja dopri daleko, daleko. Allahu ekber. Čovjek se kažnjava tako što mu, znači njegovo lice, njegovu nozdrvu, njegove oči kukama čupaju do potiljka, nakon toga drugu stranu, dok oni čupaju drugu stranu, ova strana zacijeli. Razlog tome je, kaže, ustane čovjek rano, slaže vijest, slaže nešto, pa se to proširi, proširi daleko, daleko. Na što vas ovo posjeća, tako vam Allaha? Posjeća li vas ovo na naše medije? Posjeća li vas danas ovo na internet? Posjeća li vas ovo na televizije? Posjeća li vas ovo na časopise? Posjeća li vas ovo na društvene, mjež, na društvene mreže? Kada ljudi lažu, kada ljudi ne provjeravaju ono što govori, kada se ljudi bore protiv Islama, lažu na Islam, potvaraju poslanika, potvaraju muslima, muslimane, potvaraju bradu, potvaraju nika, potvaraju hijab, potvaraju islam i tako dalje. Pogledajte kakva kazna čeka one koji lažu i čije laži se šire po svijetu. Koji su ustali i ciljano lažu, kažnjavaće se na sudnjem danu tako da će im se željeznim kukama čupati njihovi obrazi, njihove nozdrve i njihove oči skroz do potiljka. Pa će se prijeći čupati na drugu stranu, a kada završi sa tom stranom, prva strana je već zacijelila i ozdravila. Zato se vjernik dobro treba paziti i dobro čuvati. Nakon ovoga će nam doći poglavlje Etefebut. Etefebut provjeravanje vijesti. Allahu poslanik ali se letu ve selam kaže u vjerodostojnom hadisu dovoljno je čovjeku grijeha. To mu je dovoljno da samo prenosi sve što je čuo. Ne može čovjek vjernik prenositi sve što čuje. Danas vidite vijesti po novinama, po društvenim mrežama, po časopisima i tako dalje. Vjernik ima filter – ima rešeto, ima uvjete da bi određenu vijest prihvatio, da bi je primio i nakon toga da bi je prenosio. Pa je ovaj hadis velika prijetnja svima onima i nevjernicima, a i vjernicima, Koliko puta mi se znalo desiti da uhvatim u laži ljude koji potvaraju vjernike, koji potvaraju vjernice, koji potvaraju daje, koji potvaraju ulemu, koji potvaraju islam, koji potvaraju eh, neisto mišljenike i tako dalje. Čuvajte se, braćo moja draga i cijene sestre, da ne budete od onih koji prenose vijesti, koji izmišljaju vijesti i koji lažu kako bi se te laži što više proširile. <clears throat> Kaže, dalje meleci kažu Božijem poslatniku, što se tiče čovjeka kojeg si vidio kako pliva u rijeci, i koji biva natjeran da guta kamenje, to je čovjek koji se hranio kamatom. Allahu akbar. Kamata je danas postala znači jedan od skoro pa normalnih grijeha, iako u Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika ali se letu selam imaju argumenti koji zabranjuju kamatu kao što se ne zabranjuje niti jedan drugi E, hajde kažemo, haram i postupak u islamu. Danas za sitnicu ljudi uzimaju kamatu. Hoće uzeti auto, daj kamatu. Hoće renovirati kuću, daj kamatu. Hoće kupiti mobitel, daj kamatni kredit i tako dalje. Pogledajte kako se kažnjava čovjek na sudnjem danu. Znači, rijeka, crvena, krv. Pliva čovjek dođe, a drugi čovjek unatrpa puna usta. Evo ti kao što si na dunjalku zinu, hoćeš kamatu, hraniš se kamatom, daješ kamatu, evo ti puna usta kamenja, idi plivaj, pa kada se vrati, tako ponovo. Pa insan treba da se boji Allaha. Danas živimo u vremenu kada imamo mnogo u izobilju svega, ali smo nezadovoljni. Pa daj, daj nam, kako ćemo? Na kamatni kredit, na kamatni kredit. Hoćemo putovati, hoćemo na more, hoćemo auto, hoćemo mobitel, hoćemo kuću sa pet spratova, hoćemo renovirati i tako dalje. Insan vjernik treba da zna da je Dunjalu prolazan. Sve ćevo biti i proći kamata je strogo zabranjena zbog štete koju proiz, koja proizilazi iz kamati kako za pojedinca, tako za društvo, tako za državu, tako za kontinent, tako za cijeli svijet. Zar ne vidite da je cijeli svijet u raljama kamatnog sistema? Cijeli svijet je u raljama kamatnog sistema. Islam strogo, strogo, strogo zabranjuje bilo kakvo poslovanje i bilo kakvo potpomaganje sa kamatom. Nakon toga, kažu mu ovi meleki, čovjek izuzetno ružnog izgleda koji je bio pored vatri, koji raspiruje i hoda oko nje, to je malik čuvar džehennema. Znači, čovjek kojeg si vidio da loži vatru, trči oko nje, i ružnog izgleda, to je Malik, Melek, koji se zove Malik, čuvar džehennema. Ona je izrazito visok čovjek u bašti, to je poslanik Ibrahim, wasalam, a ona djeca oko njega, to su djeca koja su umrla u prirodnoj vjeri, u fitratu. Neko od prisutnih muslimana upita, upita Allahu poslaniće, a jesu li tu i djeca idolopoklonika? A on odgovori, odgovor i djeca idolopoklonika. I nastavi. A oni ljudi čija je jedna polovica bila lijepa, druga ružna, to su oni koji su pomiješali dobra djela sa lošim, a Allah im je oprostio. I zadnja nedoumica koju je vidio Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, odnosno zadnje dvije, onaj visoki čovjek o kojeg su se igrala mnogobrojna djeca, kaže to je Ibrahim alihi salatu wasalam, a oko njega su bila mnoga djeca, to su djeca koja su umrla u prirodnoj vjeri, znači rodila su se i tako su umrla. Pa je neko čak upitao, pa da li će to biti djeca nevjernika, idolopoklonika, kaže Allah poslanik, da, i njihova djeca. Nakon toga ostaje zadnja kategorija ljudi, a to je zadnja kategorija ljudi, a to je oni koji su bili njihova jedna polovica je bila lijepa, jedna je bila ružna, pa su skočili e, u onu rijeku koja je bila izuzetno bijela, pa je pa je Allah poslani, e, pa kako se zove, izišli su, pa je ta njihova ružnoća nestala, kaže, rekli su Allah poslaniku, alihi salatu wasalam, to su oni čija su dobra dijela i loša dijela bila izjednačena. Imali su isto i dobrih i loših dijela, pa im je Allah oprostio, pa je se znači s njima desilo to i to. Mi kada smo gore e, čitali one kategorije, preskočili smo onu kategoriju u kojoj se spominju one osobe koji su bile u onoj peći. Pa kaže Allahu poslanik, e, njemu su rekli, kaže, oni goli muškarci i žene koji se nalaze u prostoru sičnom peći, to su bludnici i bludnice. Znači oni ljudi koji se kažnjavaju u, onom, u onoj peći, furuni, u onoj peći koja je dole široka, gore uska, dole galami, vatra ih goni pa hoće da iziđu gore, vatra se onda smiri, oni se vrate u vatru i tako neprestano. Kažu meleki Allahom poslaniku, to su bludnici, muškarci i bludnice žene. Oni se kažnjavaju tako što nemaju na sebi odjeći jer su činili tako ogavan grijeh i kažnjaju se tako da su zajedno, htjeli ste na Dunjalku da budete zajedno, htjeli ste da bludničite, e evo vam, na ahiretu kazni, da će biti zajedno u jednoj peći i zajedno će se kažnjavati vatrom, pokušat će da iziđu, ali će se vatra splahnuti, pa će oni opet pasti u vatru i tako neprestano se kažnjavati. Ovaj hadis je jedan veličanstveni hadis koji nam na kraju krajeva ukazuje, vidjeli smo na početku, ukazuje i na zabranu, e, na zabranu e, izmišljanja vijesti, govori nam o opasnosti kamati, govori nam o opasnosti ostavljanja namaza, govori nam o opasnosti zapostavljanja Kur'ana, govori nam e, o opasnosti bluda, znači četiri grijeha koje Allah poslanik alaihi salatu wasalam ili pet spomenu u ovom hadisu koji bi se vjernik trebao dobro da čuva. Prvi čovjek koji se kažnjava bacanjem kamenja na glavu, rekli smo da je to poslije pojašnjeno, da je to insan koji ga Allah podučio Kur'anu, pa je zapostavio Kur'an. Nije ga učio, niti je živio po njemu, prespavao bi namaz, nije vodio evidenciju o namazu. Drugi čovjek kojim bi trpali u usta kamenje je čovjek koji se hranio kamatom. Treći insan kojim su čupali e, kukama, željeznim, njegovo lice, nosi, oči, E, znači je bio insan koji izmišljao laži pa bi se te laži proširile. Oni koji su se kažnjavali zajedno u peći, rekli smo da su to osobe koje su bludničile na Dunjaluku. Insan vjernik iz ovog hadisa bi trebao naučiti, trebao bi naučiti e, da su ovo veliki grijesi. Insan vjernik bi trebao da bude daleko od tih grijeha, trebao bi se maksimalno čuvati. Ne daj Bože, ako je počinio neki od ovih grijeha, što prije, što prije se pokajati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Imam Nevi rahmetullahi alihi definitivno ovdje je spomenuo ovaj eh, hadis zbog one jedne kategorije ljudi, a to je onaj insan koji slaži, slaži pa se ta vijest proširi, proširi po cijelome svijetu. Znači, iako uz tu korist mi smo e, naučili mnoge, mnoge druge koristi. <clears throat> E, nakon toga ima Menevi Rahmetullah Jalehi kaže 261. poglavi situaciju u kojima je laž dopuštena. Ima Menevi Rahmetullah Jalehi ovdje je napravio, hajde da kažemo, jedan izuzetak. E, kao što kada je govorio o gibetu, pa je spomenuo situacije u kojima može biti gibeti dopušten i dozvoljen, isto tako ima Menevi Rahmetullah Jalehi e, analizirajući hadise Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, njegov životopis, historiju, kuranske ajete, došao je do do do zaključka u datom momentu, da je situaciji e, može laž postati i dozvoljena. Pa je citirao ovdje dva dva hadisa, jedan od tih dokaza kaže imam nebevi kao dokaz da je laž u ovakvim sličnim situacijama dozvoljena. Učinaci E, spominju hadis od Umu Kulsum radi Allahu ta'ala kojem kaže da je čula Allahu poslanika kako je rekao nije lažov onaj koji nastojeći izgraditi odnose među ljudima prenese jednima od drugima ono što je dobro ili im govori lijepe riječi pa i preuveliča. Znači prva situacija koja je spominuta u ovom hadisu jeste da čovjek koji želi da izmiri dva zavađena plemena ili dva zavađena tabora ili dvojicu ljudi, pa znači u svemu tome on malo preuveliča nešto što je čuo kod ovih ljudi o drugima pozitivno. Pa dođe kod jednih i kaže, pa zar ne znate kako oni o vama pričaju pozitivno, kako vas oni cijene i tako dalje. Znači, nešto s pozitivnim ciljem. Nešto s pozitivnim ciljem. Poslije ćemo govoriti e, o komentaru ovih hadisa. E, u drugom hadisu kaže se kod imama muslima da stoji E, da je rekla umu kulcum, nisam čula Allahu poslanika, ali se letu sram da je dozvolio bilo šta od laži koje ljudi izgovaraju izve u tri slučaja u ratu, u izgađivanju odnosa među ljudima i međusobno obraćanje supružnicima. <clears throat> Ovo su te tri situacije koje su spomenute, e, znači i rat, kao što je došlo u vjerodostim hadisma, rat je varka, e, u situaciji kada neko izmiruje zavađeni, da li plemena, da li tabore, da li osobe i kaže kada su u pitanju među, međusobni, o, međusobni kontakti i obraćanje supružnika. E, veoma je bitno, veoma je bitno e, ispravno razumjeti i ove hadise, pa sam ja evo malo se potrudio da spomen, nađem nekoliko, e, hajde da kažemo, e, pravila koja se vezuju za ove izuzetke kako se ljudi ne bi poigravali sa laži. Prva stvar znači, vidjeli smo koliko je imam nevevi citirao argumenta i postoji mnogi drugi argumenti koji ukazuju da je laž u islamu zabranjena. To je znači osnova, to je platforma da je gibet zabranjen, da je nemimet zabranjen, da je laž zabranjena. Istoga se izuzimaju neke situacije, ali kao što imamo alkohol je zabranjen, e, svinjetina je zabranjena, ona kada postaje dopuštena ili alkohol i svinjetina postaje dopuštena samo u nuždi. Postaje dozvoljena samo u nuždi. Tako i laž, ako konstatiramo da je laž u osnovi zabranjena, ona postaje dopuštena samo u iznimnim, kriznim situacijama. Pa primjera radi, uh, ako bi nam neko došao i traži od nas da ukažemo na insana, ako mi to kažemo, on će biti zbog toga ubijen. Tada u toj situaciji da bi spasili neči život, da bi sačuvali možda ili nekada svoj život, kao što se navozi, navodi kroz historiju Ibrahima ali i Salatu sa njegovom suprugom Sarum i znači slične situacije kada čovjek dolazi u situaciju da njegova laž neće nikome naštetiti, A ta laž će biti razlogom da sačuva nečiji život ili nečiji metak ili nečiju čast, tada laž postaje dozvoljena. S druge strane, jedno veliko pravilo kojeg su islamski učenjaci postavlja, to je kada god čovjek može kazati dvosmislenu riječ koja će biti u osnovi po jednoj verziji tačna, a po jednoj netačna, on će koristiti tu dvosmislenu, znači dvosmislene termine. U islamu se to zove teorija. Da čovjek ne slaže, znači, direktno, već da kaže riječ koja je indirektna, onaj koji je sluša shvatit će nešto, a čovjek želi nešto drugo. Pa insan, znači, u osnovi i kada dođe u tešku situaciju, da mora slagati, prvenstveno će pokušati, ako može, da izbjegni apsolutno laž, već da pokuša da kaže nešto dvosmisleno, da onaj koji sluša svati jednu stvar, a čovjek koji je znači rekao to želi nešto drugo. Znači veoma je bitno da svatimo osnova u islamu laž, da je haram, zabranjena, može postati dozvoljena kao što alkohol, kao što svinjetina može postati dozvoljena u kriznoj situaciji da bi se spasio život, tako isto i laž može postati dozvoljena da bi spasili nečiji život, nečiji metak, nečiju čast, ali da u tome nema nikakve šteti za nekog drugog. Pa znači, imamo nekoliko pravila u islamu koja su veoma bitna vezana za ovo poglave. Prvo pravilo jeste da je osnova da je laž zabranjena, postaje dozvoljena u vanrednim situacijama. Ako već znači e, pribjegnemo tome, onda ćemo gledati da pribjegnemo teoriji, da prebjegnemo dvosmislenom govoru. Ako na kraju krajeva veoma je bitno da čovjek ako će e, koristiti laž, da ta laž ne uzrokuje štetu nikomi. E, kada u pitanju e, situacija koja je spomenuta ovdje u hadisma Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam, znači mi smo spomenuli čak onaj događaj kada je Božiji poslanik alaihi salatu wasalam u ratu, kada ga je onaj čovjek pitao odakle si Božiji poslanik je rekao mi smo iz vode, mi smo od vode, Znači, aludirajući na riječ uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, mi smo sve od vode stvorili, a oni su čovjeku reč, rekli, ti nama kaži šta znaš o vojsi, pa ćemo mi tebi kazati šta ti nas budeš pitao. Pa on njih pitao, odakle ste vi? Poslanik Ali Salatu Slamu je rekao, mi smo od ili iz vode. Mi smo od vode, što je što je tačno dvosmisleno, znači mi smo od vode, a čovjek je očekivao da mu kažu odakle su oni, odnosno gdje živi. E, pa je znači i u ratu ako čovjek već mora koristiti laž, onda da koristi nešto što je dvosmisleno. Pojasnili smo o, kada je u pitanju e, pomirivanje ljudi da čovjek znači e, pridoda, uveliča nešto što je čuo kod jedne ljudi ili kod jedne osobe kada bude prenosio to, on će to uveličati kako bi se određene osobe pomirile. I na kraju, onaj poznati moment, a to je međusobno obraćanje supružnicima, kažu islamski učenjaci da se tu misli na nešto što neće biti razlogom da se uskrati neko pravo nekog supružnika. Znači, e, insan ima obavezu prema ženi i žena ima obavezu prema mužu, e, ima neku odgovornost, i onda slaže da bi, da bi tu odgovornost, hajde da kažemo, zaobišla, to kaže imam ennevi po konsenzusu islamskih učenjaka nije dozvoljeno. Već se tu misli na nešto što će uljepšati njihov život u smislu da žena mužu rekni da ga voli, muž ženi rekni da ga voli i tako dalje, nešto slično tome. Ali ne da čovjek ima obavezu prema ženi ili žena ima obavezu prema mužu pa da bi tu obavezu zaobišli, slažu, znači kaže imam enevi da je to zabranjeno po konsenzusu islamskih učenjaka. <clears throat> Nakon toga, nakon toga imam enevi rahmetullahi alehi počinje sa jednim novim poglavljem, a to je poglavlje podsticanja na provjeravanje onoga što se priča i prenosi. E, mi smo prošli put rekli da ćemo, nakon što prijeđemo poglavlje laži i nakon zabrane laži u islamu, nakon što prođemo ovo poglavlje e, izuzetaka, e, znači kada u islamu može biti dozvoljeno laganje, rekli smo da ćemo upotpuniti određene savjete kako i na koji način da čovjek se ostavi laži, kako i na koji način da u svakodnevnom životu izbjegava laž. Prva stvar, čovjek vjernik bi trebao da zna e, određene koristi koje proizilaze iz iskrenog govora. Samim tim čovjek postiže, postiže kod sebe da će se dodatno truditi da ne daj Bože nikada ne laži zato što je zna e, koristi iskrenosti. Pa kažu islamski učenjaki prva stvar jeste da insan koji uvijek istinu govori on je, on je cijenjen, on je e, ugljedan kod naroda. Ljudi kažu Ovaj čovjek, on nikad ne laži. Ljudi ga cijeni, ljudi ga poštuju, ljudi ga voli. Samim tim insan, to mu je satisfakcija da ostavi laž, da bude cijenjen, uvažavan u jednom društvu. Pa kada insan to zna, to će biti dodatni razlog da se trudi, da uvijek istinu govori. Isto tako, e, kažu islamski učenjaci, od koristi iskreno govora jeste... E, lijep život, u smislu lijep suživot. Ljudi vole živjeti, vole da im je komšija iskren, vole trgovati sa iskrenim, vole poslovati sa iskrenim i tako, vole putovati sa iskrenim. Zašto? Zato što znaju da ih neće prevariti, neće slagati, sve što kaže to je istina, Pa znači od koristi iskrenosti jeste da ljudi uvažavaju čovjeka, da je poštovan, ljudi vole sa njim poslovati, ljudi vole živjeti blizu njega, ljudi vole putovati sa njim i tako dalje. Isto tako, e, insan koji govori istinu, on je, on je u jednom velikom rahatluku, znači nije, nije u nekim nedoumicama, zato što ljudi, što naš narod kaže, ulaži su kratke noge. Čovjek slagao jednom, slagao dva put, slagao tri put, ovom je slagao onu, onom je slagao onu, više čovjek ne zna gdje je šta slagao i kome je šta slagao. Dok čovjek koji je iskren, nikada ga ne možeš iznenaditi. On se ničega ne boji. On nema oraha u džepu da se boji nekog zeckanja. Jednostavno, čovjek je iskren. Ono što sam rekao, ponovit ću i nema nikakvog zapetljavanja. Dok čovjek lažov je zapetljan u životu pa ga ljudi uhvate u laži, pa onda vlaži ponovo, pa izlači se, pa i tako dalje. Dok insan koji je iskren, on živi u rahatluku, živi u miru, nema potrebu da petlja, znači i da se, hajde kažemo, ponovo izvlači. Isto tako, od koristi, od koristi iskrenosti jeste da je takav čovjek, da je čovjek ponosan. Čovjek iskren, ne želi da se pusti i spusti na nivo da laži, pa da ga ljudi sutra prozivaju, da ga ljudi uhvate u laži. Čovjek, znači, e, ne treba da se spusti na taj nivo. Neko me uhvati u laži, neko, me, e, neko je e, saznao da lažim, pa ljudi o meni razgovaraju, pa me ljudi izbjegavaju, pa ljudi mi ne vjeruju. Čovjek treba da gradi svoj kredibilitet, da gradi svoj autoritet u jednom društvu, da bude poštovan, da bude uvažavan. Kada rekne riječ, da ljudi kažu njegova riječ je skupa, on kad kaže njegova, on stoji iza svoje riječi i tako dalje. Pa znači, e, islamski učenjaci isto od koristi iskrenosti navode i to, znači da je čovjek ponosan, ponosan na sebe, ne želi da se spusti na nivo, ne daj Bože da slaži, pa da ga ljudi uhvate u laži, pa da ga ljudi prozivaju, pa da ga ljudi kompromitiraju i tako dalje. Nakon toga još nekoliko savjeta kako, ne daj Bože, ako neko već ima problema e, da ga je Allah iskušao time da laži, kako se ostaviti tog poroka. Prva stvar, tražiti od Allah subhanahu wa ta'ala pomoći. Znači mi muslimani generalno uvijek u startu ijake nabudu a ijake nesta'in, samo tebi robujemo i samo od tebe pomoć tražimo. Gospodaru moj imam problem, ne mogu se ostaviti laži, ne mogu ostaviti grijeh, ne mogu ostaviti kamatu, ne mogu ostaviti blud, ne mogu ostaviti kladionicu. Gospodar, ustani u zadnjoj trećini noći, dovi, plači, traži, moli, skrušeno, znači pomoć od Allaha da ti uzvišeni Allah pomogni da ostaviš taj porok, da ostaviš laž. Isto tako, e, broj dva, drugi savjet jeste murakabetullah, da čovjek neprestano ima svijest da ga Allah vidi, da Allah čuje šta govori, meleki zapisuju, njegove ruke, njegove noge, njegova usta, njegove uši, njegove oči, njegova koža, sve će se dočiti protiv insana na sudnjem danu. Pa insan ako ima to na umu, definitivno, definitivno to će biti jedna jaka satisfakcija da ostavi laž. Ako je svjestan da ga Allah čuje, Allah vidi, Allah zna, meleki zapisuju, njegovo tijelo će, njegovo tijelo će se dočiti protiv njega, onda je to jaka inekcija da čovjek ostavi ono što je zabranjeno. Isto tako da čovjek E, kažu islamski učenjaci, kako ostaviti laž tako što će razmišljati o onome što proizilazi iz laži. Odnosno, kako završljavaju ljudi koji lažu. Niko ih ne voli. Ljudi ih skompromitiraju. Ljudi ih razotkriju. Ljudi ih ne voli. Ljudi bježe od njih. Niko im ne vjeruje. Niko ne želi biti u njihovoj blizini. Niko s njima ne želi trgovati. Niko s njima ne želi putovati. To su te posljedice sve samo jednog grijeha. Laži. Ljudi te preziru, ljudi te ne voli, ljudi te kompromitiraju, ljudi pričaju o tebi iza tvojih leđa jer si im ti dao povoda, ljudi te izbjegavaju, ljudi kada sutra pričaš istinu, ljudi ti ne vjeruju, neće s tobom trgovati, neće s tobom putovati, ne daju ti pare u zajam jer lažiš i tako dalje. Tako da insan treba da razmišlja da se ne spušta na taj nivo, ne doliči čovjeku vjerniku, da se spusti na nivo da laži, da se sutra neko nazove i kaže halo, slagao si, provjerio sam, uvjerio sam se, imam dokaze. Kako čovjek se ne stidi sutra izići iz kući? Dok čovjek rekli smo iskren, ne stidi se, ne boji se, ide, nema ništa u džepovima i znači ne boji se nikakvog kompromitiranja. Isto tako, e, kažu islamski učenjaci, <clears throat> da čovjek e, trebao bi e, prije nego što sebe rješava da u svojoj porodici napravi ambijent supruga, djeca, muž, jednostavno da njihova kuća bude izgrađena na istini, da bude na iskre, iskrenosti, da nema laži da se djeca od malena uče da je laž zabranjena, da je to haram. Nema laži čak ni u šali da čovjek, otac i majka budu uzor djeci. Ako se djetu ide si kao malehno ili čulo od nekoga ili da slaži da mu otac kaže, da mu bude primjer, da kaže sine, a jesi li čuo ikada babu da je slagao? Jesam li ti kada ja obećao pa nisam ispunio? Pa čovjek treba da bude kudvet, treba da bude uzor svojoj djeci, a ona će onda odrastati tako da vole istinu, da vole iskrenost, ne vole laž, preziru laž, pa je jedan dobar metod, mi smo prošli put govorili da je zabranjeno lagati u šali, da čovjek svoje djece ne toleriši laž u šali, da čovjek ne treba obećavati djeci ono što ne može ispuniti. Ako čovjek kad djeca pitaju hoćeš li nas odvesti tu i rekne hoću, onda se treba potruti da ih odvede. Jer čak Allah poslanik ali se letu selam u vjerodostojnim hadisima e, Znači, takve stvari, takve stvari roditeljima je rekao da se broje u laž, ako roditelj ne ispuni dijetu ono što što mu je obećao. Nerijetko nam se dešava da velik groj roditelja, kad su u pitanju djeca, konverzacija sa djecom, veoma lako padaju u laž i onda djeca odrastaju u jednom ambijentu, ne vjeruju roditeljima, ne vjeruju majici, ne vjeruju ocu, ne vjeruju na obećanje, ne vjeruju kada im nešto govori i onda su temelji jedne poruci i te kako poljuljani kada nema povjerenja u toj poruci. I zadnja stvar, i e, čak, e, dobro, imamo još malo vremena pa ćemo prijeći na ovo drugo e, poglavlje. Zadnja stvar, da čovjek se druži sa iskrenim ljudima. Da se čovjek što više druži sa iskrenim ljudima koji govori istinu, koji će ga posticati na istinu, od njih će samo slušati istinu i on će se vremenom sigurno, sigurno ako Bog da odgojiti, odgojiti na tomi. Nakon toga, braću moja draga i cijene sestre, jedno veoma, veoma interesantno i lijepo poglavlje, kaže imam Enevi 262. poglavlje, posticanje na provjeravanje onoga što se priča i prenosi. Jedno mnogo bitno poglavlje koje je baš kao da je pisano za današnje vrijeme, vrijeme informacija, vrijeme interneta, vrijeme društvenih mreža, vrijeme, e, vrijeme medija, vrijeme časopisa i tako dalje, vrijeme kada se vijest Znači samo za nekoliko sekundi prenese s jednog kraja Dunjaluka na drugi. Desio je se, desio se neki požar ili neka nezgoda u Australiji. Za nekoliko sekundi ljudi koji su prisutni jave svojim prijateljima, mediji, internet, društvene mreže. Jednostavno cijeli svijet je postao jedno malo selo. Čak šta više nekada prije u jednom selu su se sporije vijesti širile nego što se danas šire u cijeloj zemaljskoj planeti. Pa je veoma bitno zbog mnogo, mnogo, mnogo negativnosti koji mogu proizići iz toga da čovjek ne provjerava vijesti, veoma je bitno da čovjek ima ispravan menheđ, da ima ispravan pravac, da se zna obhoditi kako i na koji način da se čovjek obhodi prema vijestima koje mu svakodnevno dolazi. Evo, Ja sam danas objavio i objavljivao sam i prija. Vidimo na ulici momka koji nosi bradu, djevojku koja ima mahramu. Prvo što nam pada na pamet, zašto? Jer su nas mediji izgranatirali, to je neki vehabija, možda bi to mogao biti terorista, možda bi to mogao biti neki i tako dalje. Insan ni kriv ni dužan, samo što je pustio bradu, samo što djevojka nosi mahramu ili nosi nikab, mi smo ga osudili. Zašto? Jer smo nasjeli na tuđu propagandu, ne provjeravamo vijesti. Dođe nam čovjek, taj, taj je ukru. Dobro, to je samo konstatacija. Gdje je dokaz da vidimo, da čujemo, pozovi tog čovjeka. Pa je znači, na zemlji, danas na planeti, nastalo mnogo, mnogo, mnogo nepravdi, mnogo zuluma, mnogo grijeha, mnogo potvori, mnogo toga je nastalo kao plod neispravnog odnosa nas prema informacijama koje čujemo. Nastalo je mnogo problema, koliko ljudi mrzimo, koliko ljudi prezirimo, koliko smo ljudi ogibetili, koliko smo ljudi potvorili, koliko je nastalo bračnih problema, koliko je nastalo poročnih problema zbog neprovjeravanja vijesti. Zato uzvišen Allah u Kur'anu postavio jedan veliki pravilnik – in jaekum fasikun bi nebein fetebejenu, ako vam kakav griješnik donese kakvu vijest, dobro je provjerite. Nama danas dođe vijest, niko ne zna otkrije je došla vijest. Samo se vijest proširila. Koliko je danas vijesti kada bi htjeli da svazimo, ali ko je tu vijest prvi proširio? Ne zna se. Incijali, došla na internetu, objavljena po našim saznanjima, nezvanično saznajemo i objavljuj šta hoćeš. Nezvanično možeš šta god hoćeš. Incijali, m.a, može pro... naša redakcija, nezvanično po našim izvorima i onda piši i govori šta hoćeš. Islam je savršen. Islam je potpun. Islam ne želi da na planeti bude metež. Ovo dana što imamo, ne zna se ko pije ni ko plaća. Islam to ne želi. Islam želi da iziđeš na ulicu i da se ne bojiš da će te neko potvorit, da će neko slagat na tebe. Danas ne možeš tražiti svoja prava, ne postoji. Kada te mediji uzmu svoje rašlje, ne postoji mogućnost da nekom nešto dokažiš. Islam želi da sačuva tvoju čast, da sačuva tvoj, tvoj imetak, da sačuva tvoj život. Koliko ljudi je izvršilo samoubistvo nakon što ga mediji operu, ubace ga u centrifugu, ne može više podnijet, izvrši samoubistvo. Islam to ne želi. In džaekum fesikun bi nebein fetebejenu, ako vam dođe kakav griješnik, griješnik, dobro provjerite njegove vijesti. Danas dolaze vijesti, ne znamo ko nam i plasira. Allahu poslanik ali se letu selam udario je i te kako jake temelje u svom praktičnom životu u više primjera kako se provjeravaju vijesti. Jedne prilike su došla trojica saba u kuću Božijeg poslanika, on nije bio tu. Pa su pitali o Božijem poslaniku u njegovom životu, pa nekako kao da su osjetili Ako je to život Božijeg poslanika, gdje smo mi od Božijeg poslanika? Pa jedan od njih rekao, ja se više neću nikada ženiti. Ja ću non stop ibadet. Jedan rekao, ja ću non stop postiti. Uglavnom, svi su oni kazali nešto želeći da se posvijete ibadetu. Pa je Božiji poslanik i poslije pozvao, kaže, jeste li vi to rekli? Kažu, jesmo. Aha, prva stvar da vidimo, možda nije tačno to što je rečeno o vama. I ste vi to rekli, jesmo. Poslani kaže, ja postim, ali nekad i ne postim. Ja klanjam noćni namaz, ali ispavam. Ja se ženim. Onaj ko odustane od mog sunneta, taj meni ne pripada. Kada je onaj ashab bio u jednoj od izvidnica, pa je ashabima predvodio namaz, pa svaki put bi, svaki put bi na kraju kirajta učio suru kul huvalla. Pa su ashabi došli, Boži im poslanik kaže, taj naš emir uvijek nam uči kul huvalla. Allah. Pa ga je Boži poslanik pozvao. Kaže, jel to činiš? Jel tačno to što... Zašto to činiš? Kaže Allah poslaniče, jes, tačno, činim. Ja to radim jer je sura Kulhu Valla opis uzvišenog Allaha. Volim da čitam i učim tu suru jer ona opisuje Allaha. Pa je Allah poslanik ali se letu selam pohvalio taj njegov postupak. Ali vidimo, pozovi da vidimo, da provjerimo. Pa je Allah poslanik, ali se letu veselam, naveo znači, najbolje primjere u svom svakodnevnom životu, kako i na koji način insan treba da se ponaša u svemu tomi. E, u svakom slučaju, mi ćemo kratko, ako Bog da, kratko, ako Bog da, prokomentarisati ove ajete i hadise o toj temi, a nakon toga ćemo, ako Bog da, završiti predavanje, a ako Bog da, sljedeće misije ćemo dati nekoliko savjeta i smjernica u pogledu kako i na koji način bi čovjek vjernik trebao da se ponaša u pogledu vijesti kojemu dolazi. Prvi ajet koji je citirao imam Ennevi u ovom poglavlju jesu riječi uzvišnog Allaha وَلَا تَقَفُ مَا لِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ i ne povodi se za onim što ne znaš. Neprovjerena vijest to je ono što ti ne znaš. Ne povodi se za tim. Čuo, neprovjereno, nezvanično, po našim saznanjima, redakcija, ništa. To u islamu vijest mora znati ko je, od koga je potekla ako se one kome radi imali dokaz šta je on na sve to kazao, islam je savršen, islam je potpun, islam čuva čovjekovu čast, islam čuva čovjekov život. I ne povodi se za onim što ne znaš. U drugom ajetu kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala ma jelfidhu min qawlin illa ledehi raqibun atid a oni ne izuste ni jednu riječ da pored njega nije prisutan onaj koji bdije insan, znači kad su u pitanju neprovjereni vijesti, treba da pazi, ne može prenositi nešto što ne zna, nije provjereno, možda će napraviti veliki problem što je prenio nešto što nije bilo tačno. Kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, od iskog bilježima, muslim, kefa bil mar i keziben en juhadife bi kullima semi'a, dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje dovoljno je čovjeku laži i dovoljno mu je grijeha za sudnji dan, to što je, što god čuje, on prenese. Ne, vjernik ne može biti takav. Vjernik ne može šta god da čuje, vjeruje i prenosi. Da bude ko razglasna kutija. Ne. Vjernik ima filter. Vjernik se boji Allaha. Vjernik se priprema za sudnji dan. Vjernik vjeruje i čuva čast brata muslimana moraju se stvari provjeravati. Koliko ličnosti ummeta, koliko učenjaka, koliko političara, koliko marljivih čestitih ljudi srušeno je, ubijeni su, ubijeni su u smislu duhovnog, duhovnom smislu ubijeni su onda kada im je neko nešto napakovao, kada im je neko, kada ih neko potvorio, kada je neko na njih slagao, kada je pustio u eter vijest koja nije tačna, koja nije dokazana, koja nije potvrđena koliko je takvih ljudi danas uništeno, ubijeno. Zašto? Zbog vijesti, zbog laži, zbog neprovjeravanja. Zato se čuvajte. Imamo naši ljudi prvaka, ljudi koji su dokazani patriote, ljudi koji su dokazani u ilmu, u znanju, u radu za vjeru, u radu za din, za državu, patriote, i onda neko tamo, ta je takav, ta, To se ne prihvata, to se ne sluša. Čak nekada, kada vidite neprijatelji islama, kada o nekom je govore negativno, to se čita pozitivno. Dok lažu na njega, on je dobar. On je dobar. Ne mogu mu ništa. Tako da čovjek treba da bude pažljiv u pogledu svega toga. Znači kaže Allah poslanika ali se letu sram, dovoljno je čovjeku laži da priča i da prenosi sve ono što je čuo. <clears throat> Na kraju, Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže Men haddese anni bi hadithin, jara ennehu kezibun, fehu ahadu el kezibin. Ko od mene prenese hadis, a zna da je posrijedi laž, on je jedan od dvojice lažova. Pogledajte kako je opasna stvar. Vi znate da postoju u terminologiji hadiskoj apokrifan hadis, lažni hadis. Učinjaci su napisali knjige, u kojima su izdvojili hadise, u kojima su ljudi lagali na poslanika. I čovjek sazna da je to lažni hadis, ali mu sutra taj hadis za nešto zatreba i on ga citira ovo i rekao poslanik alaih salatu wasalam. Pa poslanik alaih salatu wasalam prijeti, žestoko prijeti. U drugom hadisu koji je mutevatir hadis, Allah poslanik kaže, ko slaže na mene svjesno, mutaamiden, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Čovjek zna da je hadis apokrifan, zna da je to laž i on to dalje širi, dalje prenosi. Zato i govorit ćemo ako Bog da u sljedećem predavanju danas dosta puta imamo ljudi šalju citate. Rekao Jusuf Barčić, šta god ti padne na pamet, šeha Jusufa stavi, pored njega napiši i prolazi. Rekao Ibnu Tejmije, gdje je rekao, gdje je knjiga, koji tom, koja stranica, rekao Ibnu Tejmije, rekao Ibnu Kajim, Pa, rekao poslanik alihi selam, insan vjernik mora da ima filter, mora da zna kako da se opodi prema informacijama koje mu dolazi. <clears throat> I na kraju, e, 1549. hadisu desmi radi Allah, to se prenosi da je neka žena upitala Allahu poslanika alihi salatu wasalam, ja imam inoću, pa jesam li griješna ako se pred njom pohvalim kako mu je muž dao ono što mi nije dao? a joj vrijesnik sallallahu alaihi vseleme odgovori onaj ko se hvališi onim što nije dobio poput je onoga koji obuče dva komada lažni odjeći. E, jedan interesantan hadis i danas sam ga baš dugo, dugo istraživao šta je njegovo značenje. Znači ova žena kaže Allah posljednice ja imam inoću, moj muž ima dvije žene. Mogu li ja malo da nju isprovociram, da je malo, da je malo pritisak, nemoj da bude 120, daj da ga malo na 200 podignemo, da ja odim kaj meni je donio, meni je kupio, mene vodio, skjoj kako je prema meni dobar, tebe ništa. Allah poslani kada se ratu sam postavio jedno veliko pravilo i za taj slučaj i za sve slučajeve, ne samo u braku, Generalno, kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, onaj ko se hvališe onim što nije dobio i što nema, poput je onoga koji obuče dva komada lažni odjeći. Generalno u životu, kažu islamski učenjaci, tumačeći ovaj hadis, čovjek bjeda obuče novu odjeću i iziđe u grad. Potpada pod ovaj hadis. Ili obrnuto, čovjek bogat, obuče staro, želi da ljudi o njemu govori da je on skroman i tako dalje. Da se čovjek prikazuje onako kako nije. To je u islamu zabranjeno. Pa ovaj hadis, jedan od najjačih komentara jeste da čovjek pozovu ga da svjedoči i on se obuče lijepo kako ga ne bi prepoznal da je on neki prevarant, da je on e, i obuče lijepo odjeću i odje kod kad je svjedoči obuku lijepu odjeću da se zamaskira da bi njegovo svjedočanstvo bilo primljeno. Pa Allah poslanik onoga koji pripisuje sebi nešto što nema pri sebi, poredi ga sa onim ko ide svjedočiti u nekom lijepom odjelu samo da bi to njegovo lažno svjedočenje moglo proći. Rekli smo, ovo je poglavlje mnogo, mnogo bitno danas, u današnjem vremenu, zato ćemo ako Bog da sljedeće sedmice i nastaviti, Iako smo evo generalno e, prešli sve kuransko-hadijske argumente koji govori o ovom poglavlju, ali potrebno nam je da damo savjete i smjernice kako vjernik da se danas obhodi prema informacijama koji je mnogo, mnogo, da ne daj Bože nekome ne bi načinili nepravdu, zulum, a sigurno vjerujem da svako od nas već i jeste. Subhanak Allahumma bihamdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu inik.